Dă-ne miluiască, Sfântul și Iasă, că noi ca un bun și de oameni viitor. cuvânt prorocesc a Sfântului proroc David și cu tremurător de David. Deși pare foarte umbrit, el este de o cu tremurător de mare. Glasul Domnului celea ce cercetare fara Domnului arată sabia lui Dumnezeu, amin, cuvântul va fi auzit de toată lumea, venind binecuvântat cu părintele meu de moștenit voastră sau ierit de la față noastră să noastră. Așa cum vara focului este făcută din lumină, fața de lumină și fața arătătoare, tot așa glasul Domnului este cel înmățit ca să dea lumina dreptilor și focul celor care nu merg lumina. Iubiți credincioși în nenumărate grani a trăit Dumnezeu omului pe înțelesul lui. Nu s-a născut minte pe pământ în toată istoria pământului care să nu poată înțelege pe Dumnezeu sau care să nu este de descoperit Dumnezeu cuvântă pe înțelesul lui, indiferent ce e raiul Că de vreme ce suntem în ființă și viața atinge de la el, acest lucru ne învistuiește că nu ne suntem la degeaba Dumnezeu, oricine am fi noi, ci cu un rog ca, ascultând de poruncile lui, să ne recucerim locul pe care l-am pierdut în neam. Iată astăzi cum arată Domnul în Evanghelia ta un colțișor din ea. Un om îndrăcit, un copil, era din toate temeriile lui tatăl copilului și implicit cei de îl arată pe acel copil în suferința lui în primește de mare. Numai cei ce ați avut vreodată o casă, să vedeți un om luptat de diavol, puteți să înțelegeți ce înseamnă această cuvântământă. Omul nu mai este în puterea lui, nu mai are discernământ. Este ca o legumă, ca o pătușe în chiară ne punem întrebarea de ce Dumnezeu sloboază acest lucru. Ca să arate răutatea satanului care o are asupra chipului și a sănămării lui Dumnezeu care este om. Lopate Dumnezeu aceste lucruri ca omul să se înțelegească odată să vadă înainte de a ajunge acolo ce l așteaptă un prieten niciodată, dacă este prieten din adâncul sufletului lui, nu poate să facă rău. Ci ia parte la suferința ta în toate și totodată la bucuria ta. Oricât de șăzalnic ar veni satan, oricât de luminător ar veni în zi sau aer, ori în ce cuvinte silate sau vânde s-ar nu crezi aceea este momeală a fost meditată ca nășcând din ea apoi să se ducă o posibilă victimă în chinul lui. Spune Tatăl copilului de astăzi că de când era încă mic în chinuia satanul și de multe ori îl arunca în foc, în noapte, în brăcări, trupul lui era zdrobit. Vedeți, poate era un iad mai mare pentru cei de în jurul lui. Ar fi preferat să schimbe persoana fitera acela decât acel acesta vinovat cu Oare era din rău Dumnezeu? Dacă noi ca oameni de putincioși și păcători, totuși suferi la suferința altuia, pe măsura dragostei care o fost. Oare Dumnezeu care ne-a iubit nu schimbă? Cine lasă ca prin răbdare și ne vezi dacă ne vom viteca sau măcar să ne făcăm cu Cel ce ne-a iubit, că nu ce a pierdut. Ce a mai rămas în această ființă care era păcare de soara satanului, cea mai cruntă umilință, aflată în cer. Dacă pentru un om mare poate găsim o îngrijire a suferinței, ca și cândva, dar acest copil cu siguranță nu greșește. Deci ați vorbit Dumnezeu, ca cei maturi, ca cei care se lăutau, cu cele bune ale trupului să ia minte că e doar un moment sănătatea trupului sau sănătatea minții sau viața Iubiți că credincioși în aceste pilde care ne l a lăsat Domnul și care le vedem la orice fapt al vieții noastre, ne arată cât de credincioși suntem. Ne aduce cu picioarele pe pământ și cu capul aici pe pământ, nu să stă și el în nor, că eu sunt totul. Ești în mine ești în mine, indiferent cine ai Nu vrea nimic Dumnezeu nu vrea să înțeleg, nu vrea să ne prosternăm, să ne surim ca o urmă în fața lui. Îi displac lucrurile acestea. Acestele nu vor numai împăra. Le vor oamenii cărnoși, oamenii plini de orgoli, ca la glasul lor supuși să se prinde. Nu. Dumnezeu nu vrea acest lucru, că așa cum pe ființa există, nu ți-o vrei târită în fața ta ci deci vrei să stai lângă tine cea mai mare cinste, cu atât mai mult cel ce ne-a zidit, ne vrea să avem mintea diferită. Satana era cel mai solicitor luce, nu-i mai zicea nimica, era nemântuiat fiindcă mintea lui și-a împornozit-o să jadă pe după scaunul Dumnezeirii. Ce oribilă gândire! Eu te-am zidit și tu vrei și intercezi pe scaunul meu. Poate cuvinte mâine, păi mâine nu e viața. Dragi credincioși, să ne mai plimbăm prin lume și să vedem alte cazuri, că de acestea de astăzi suntem sături. A greșit prorocul dată, ca un om. A greșit și aduncă a roșit și cu crin. I-a trimis Dumnezeu proroc și a arătat muscrând un grășar. Era sărat. Era toată în slavă, în plinătatea cinstei lui. Iată cum s-a coborât în această casă de mări mărinimie câtească, își acopere trupul și capul cu cerușă și cu față, și a dat să se pocăiască, să plângă păcatul. Am greșit înaintea Sfântei tale, Doamne, a dat să scrie în psalmul tăi, a uitat șernutul cu lacrimile care de credință. Aceasta a fost Dumnezeu de la el, pocăință. Și de ce ne cere Dumnezeu acest lucru? Că atunci când te smerești tu singur, este de mare valoare acea smerenie și ești îmbrăcat cu armură puternică, fiindcă diavolul nu se mai atinge de tine, curând ca să te monească, să te fure iară și mocezi la păcatului. De nimic nu te zruncină și te înfricoșează ca fama, ca de rugăciunea aceea inimii către Dumnezeu, dar smerită și de o la care îți supui trupul tău atât de mult de femeie, ca un amăsat de puternic, îl supui Măriei tale mie. Că atunci când mintea nu este acasă, trupul face ce vrea. Dar când Maria ta, Doamne, îl stăpânește, deja ești un om bine închegat în cele frumoase, ai un status frumos și către semnul și către cer și ai și o mulțumire și o pace în sufletul tău. A greșit David ca un om ce s-a păcălit ca un sfânt. A știut cum să se păcrească să păcat. A cerut Solomon fiul lui, în înțelepciune de la Dumnezeu Dumnezeu că văzând niște mici de spanul capului său și de a stăpâni un popor așa întărătnic, să se dea seama că nu are cunoștință înțelepciune. I-a dat Dumnezeu înțelepciune, dar a prin femeile care le avea și prin sale o mulțime de idoli în Ierusalim. Dragi credincioși, să mergem peste vrei în interes. Să vedem un colțișor de iad la noi. Era împăratul tarigratului nou. S-a văzut urcetul puterii în mână, domna într-adevăr ca un împărat. Dar cum patimile sunt cele mai apropiate de om, a dat era mare dușunarul că-l cumpărăta. Până într-o când, nemai suportând în acea atmosferă pașcă, croatică, oribilă, era ca un boschetar, a dat părință să lucrate așa chiar cum era. Și așa a făcut. L-a zăfit în tot. Să mergem acolo, la când s-a trezit el din alcool și-a dat seama unde este, cât o fi stricat în iadul acela, nu l-a mai primit. Și de ce a slobodit Dumnezeu acest lucru? Nici el nu auzea glasurile, nu-i vietoare, nu în ce înșelătoare, nu-i vietoare de întrebare. S-a venit vremea să l plătești. Și tu mai plăti pomană. Era împăratul, împăratul Manat și acela văzând se încorona ce a făcut de lucrăția lui. A domnit ca un reu. A adus până cel mai cu, cu tremurător, furtunos, idol al lui Paul în Ierusalim. L-a pus în templul lui Solomon. I-a trimis Dumnezeu să proroci și a spus Împărat, întoarce-te și tu și odată cu tine și poporul. N-a pus. I-a vestit și pe deasă Carifa pe el. N-a ținut cont niciodată de la și venit pe asta. Că așa de rău l-au plâns legăturile, atunci a luat chipul meu, plângând din adâncul ființei care a rămas în urma lui una dintre cele mai frumoase lucruri. Doamne, rău mă strâng legăturile, seapă din mașinile. Rogu-te, Doamne, nu mai vreau libertate, libertatea, măcar legăturile cu care te sunt să mă sedați. Cine era înainte, cine ești acum? Fiindcă e proaspăt cazul, mă gândeam la Ceaușescu, cum a venit săracul de el. Oare când s-a văzut și el prin și nimeni a ce coste noastre ia pusele de salut. Să mergem într-o grădină în Babilon la frumoasa persoană, femeia Joachim, Ioachim, marele poet cel. Frumusețea era sânșită de doi bătrâni care aveau mare trecere în conducerea poporului Au pândit-o când sălbat în grădina ei și s-au dus la ea să plătită. Așa îndalșat-o zicând așa. Ori te cuci cu noi, ori dacă nu, te vom scoate mâine la popor și vom spune că te-am găsit cu un tânăr în grădină și te-ai înșelat patul soțului tău. Și vei fi după lege o omorâtă și pietre nada cale de ce spucium obișnuit în mintea acelei Doamne cu adevărat. Dacă voi greși, voi greși legii lui Dumnezeu și supăr pe Dumnezeu. Dacă nu voi greși cu acest blestemat, mâine nu vor duri și cuvântul lor este soferitor, nimeni nu va se că atât de drept părea un fapt ce a spus așa, decât să cadă în mâinile lui Dumnezeu, mă bine cadă în mâinile voastre, faceți ce vreți cu trupul, dar mintea amputeleasă și curată, că nu am înșelat nici pe Dumnezeul meu, nici pe Sfântul. Și mâine au curit-o și au dus-o prin condamnare pe moartea ce suflet zdrobit era în pieptul acelui femei. Dar mintea era ca o toamnă, ca o părăteașă, era curată. N-a greșit. Cuvântul ei nu mai avea nicio putere în fața celor turbați. A scos Dumnezeu din poporul copii. Era viitorul proroc al lui. Ca un bărbat încăruntit și a spus, bărbați israeliteni, luați aminte ce vreți să faceți, ce judecați aceste femei. Ați ispitit acești doi încărâșit în presănătile lor, dacă ei nu este bine, sau cu tremurașe care erau între jurul celor două. Și au spus dacă așa zice Dumnezeu iar, se duce la primul și îl creadă sub ce copac ai văzut-o ca greșit. Unul spune sub un pin, celălalt sub un platan. Blestemaților va veni de la Dumnezeu ceasul de se privat. Oare încercați după lege, au mințit și au pe pedeapsă, și au arătat fapta lor. Iată, dragi credincioși, ce înseamnă să stai împotriva păcatului, și cum cu sfatului Dumnezeu clar, chiar și din piață, cum spunea Dumnezeu. Se duce împărăteasa Etiopie la festa slavei Solomon să vadă Ierusalim. S-a cutremurat de ce frumusețe a putut să vadă. S-au dus cu toți generalii ei, care din Etiopia până în Ierusalim. Și a spus lui Solomon așa, și a fost primită cu mare pas. Zice, mulți am auzit despre tine, împărată, că stai în mare slavă și mare înțelepciune te stăpânește pe tine. Și am venit să văd el și să mă convin, dar după cum văd, nu sunt cuvinte care se zice frumusețe și înțelepciunea și într-adevăr așa e. Iată un conșurare arătat de pământ. Când împăratul Rusiei, Vladimir, a luat cunoștință cu legea ortodoxă, ei sunt palotice în cele confesionale, erau izolate în toate sătânătățile lumii, a trimis o pleiadă de general și boieri în Constantinopol ar să ia aminte de ce înseamnă credința ortodoxă. Când a ajuns acei oameni în Constantinopol și au asistat la tot soborul liturgic care s-a făcut atunci, erau exaltiați cu ceau că îi stăteau pe lume. Câte s au putut să vadă. Și au venit și au spus, împărat, ne scădăm și noi în multe ce am putut să văd acolo, lungta, cântările și toată Dumnezeirea cred că aceasta este credința cea adevărată. Și într-adevăr, acum să și împrăștinați. Iubiți credincioși, dacă Apostolul Pavel a văzut un cou ferat, că pentru faptele lui și râzna care avea față de Dumnezeu l-a răpit în cer, asupra nu este cu putință ochiul și urechea să sensibilizeze să gândesc la acest Oare pentru toate acestea nu se merită? Avem de două ori vânt puternic în pânzele colegiei noastre să ne ducă spre limanul înșirii spre dragoste, prin dragostea de Dumnezeu în primul rând să vedem iadul pe pământ. vedem grozăvii atunci când suntem jefuiți de cele de slavă și de cinste. Vedem oamenii când se apropie de pragul morții, într-o boală incurabilă, când parcă sunt stigmatizați în fața lor. Citesc în viață, în fața lui, că trăiește o fericită. Vedem un condamnat care suntem între noi aceștia. Acum este pe o clipă, nu mai este. Oare acest lucru nu ne îndeamnă să ne facem cel mai bun prieten de cel ce ne-a gândit? De ce să alergăm după Dumnezeu mincinos? Dar totul rămâne în latitudinea fiecărui om fiindcă Dumnezeu ne-a lăsat libertate. Niciodată, dragi nicio și măcar în materie de credință să ne faceți vorba. Eu vă sfătuiesc. După nimic nici nimicnicia mea, s-o pot că sentimentele sunt libere și gândirea la fel, că Dumnezeu ne-a lăsat liber de pământ nu ne-am forțat, nu ne-am jucat. Aceasta este motivația pentru care Sfinții ne dau atâta de verde și mărturiseau pe Dumnezeu în fața demonilor. Fiindcă astăzi simțim marșile, începutul marșe primăverii. Observăm pe Sfânta Evdochia, să facem o mică haltă și aici și să vedem ce s-a întâmplat. Era de o frumusețe cu tremurătoare această femeie. Mintea nu era acasă. Era lovită frumusețe ei, fiindcă nu prea știa pe Dumnezeu. Dar iată că nu s-a scârtit Dumnezeu de ea, de nebunile ei, de mărșăviile în care îl făceam pe bărbat, despărțindu-se deci omorau pe Averile câștigate erau aproape mai mari decât ale împărătorilor. Dar totul a mers până în copii. zi. Nu la vețânete, după ce ar fi pierdut toată slava și cinstea ci tocmai când era cea mai mare slavă și frumusețe, auzit cântarea de noaptea unui călugăr care, în trecere prin cetatea ei, a găsuit într-o cameră Atunci s-a milostivit bunul Dumnezeu și a chemat-o spre mântuire. Atât de fascinat I-a rămas sufletul ei de cântări la cer și de la acelea încât că n-am arătat și că s-a făcut ziua l-a întrebat, cine ești tu? De ce ești îmbrăcat așa? Cui te-ai rugat toată noapte? Că tare frumoasă cântare și cuvintele care ți le-am auzit nu le-am auzit niciodată. Din momentul acela s-a atins Dumnezeu cu aripă de iată. Ea sus în craiul ei simplu ce înseamnă omul de fapt. când nu toți nu sunt de pământ. Ea a luat aminte și încetul cu încetul a mers ascultătoare spre pașii în întoarcerii spre cele frumoase și de slavă și de cinste. Cu atâta demnitate a mers și acum încolo când s-a descoperit Dumnezeu, încât a ajuns responsible that you wrongfully Iată ce întorsătură a putut să facă această femeie când era în fața slavă din Cutești. Deși mintea era doborită de secretiară și de față. Licărirea aceea, scânteia aceea care mă avea de gândire frumoasă, aceea a făcut foc mare din a lepădat în primul rând tot păcașul. I-a venit scârbă de tot prin ce a trecut. Oprind păcatul și-a dat seama că tot ce a câștigat este mizerabil. Și să știți că tot ce se câștigă prin păcat nu durează, ci miroase urât. Puțin, dar ce Iată cum ajunge de să îmbărnește într-o viață sfântă și a dat Dumnezeu așa tare de facere de Sfânt a ajuns în mare fază tot chinuită, cei demoni, că nu se închină idolilor, a mers cu aceeași sărnicie, cu același sentiment frumos către Dumnezeu și nu a dat nimeni înapoi. Până și diavolul a venit la ea, acum. și spune, Doamne ajutor, plângând, ce rău s-am făcut eu să nu Tot ce mi-ai cerut eu s-am dat, că ai ajuns o Doamne, în tot ce ținutul și ești cunoscută de toți conții din Europa care vin la tine. Cu ce s am greșit acum în tot spate? Era și un om, că diavolul nu mai putea să mai aibă prietenă și să discute acum că nu mai era roaba lui la păcat. Dragi credincioși, iată din crudele vieții cum oamenii se pot pierde sau cum pot evada ca o pasăre semnală de libertate. Iarăși mă întorc la cuvântul început. Totul e în propria doi apostoli, Petru și Iuda, greșesc. Iuda vinde pe Sfântul și a ajuns pe Domnul. Apostolul Petru se leapă de momentul cel mai greu al Mântuitorului la Sfânta Retirare, spunând că nu cunosc omul acesta de temere, de frica morții. Greșeală noastră unul se mântuiește și ajunge într-adevăr coliseul apostolilor, iar celălalt se pierde. Se căiesc amândouă. În momentul când și-a adus aminte de toate cuvintele Domnului, apostolul Petru a început să plângă. Și plânsul lui l-a urmărit până la sfârșitul vieții lui, regretul că s-a lepădat în momentul cel mai groaznic dar a știut Dumnezeu ca un Dumnezeu. Într-adevăr, ca un Dumnezeu cum să Dar el nu s-a mulțumit că l-a iertat Hristos. Hrihana minții lui o avea o În numele lui Hristos în ziua morții, în numele lui Hristos venea îngerul și a deschis temnița și l-a făcut afară din cetate. L-a iertat acel Hristos în a cărui nume făcea așa minuni și alte mare Dar tot, în starea lui de conștiință, el nu era Și așa de frumoasă i-a fost acea mustrare, că într-adevăr l-a ținut într-o verticalitate de gândire frumoasă și dumnezeiască până la Hristos vieții. Mulți oameni încep în viață în jurul frumos, furtunoșa, cu mare râvnă, dar se vede că ne fiind complet și ne fiind perseverent în ceea ce a început, se stinge asemenea unei corăbii care în mare parte stingându-se de la cer, când ajunge de nu mai vede cer din nicio parte, neputincioasă, să zicem, pentru ce rămâne. Așa vedem și la acele semințe de care spune Mântuitorul din ca încă rare din viața consăpântul. Acest copil care l-a vindecat Domnul a rămas într-adevăr mare bășcată în restul vieții lui. Și poate a fost mai bine că a văzut o parte din ea din chinurile acelea și apoi a putut pe Dumnezeu la Am avut ocazie odată cu o persoană de genul acesta să discut când era chiar fugită și acolo. Și pătut un copil. Așa de rău la a oameni cât a ieșit scandal mare în țară. Și am întrebat acea persoană. Eu știam că era diavolul care a făcut acest lucru. Înțelegi? Zice, da, l-am văzut când s-a apropiat, a ieșit din mine sufletul, practic nu mai eram eu, eram în altă parte și vedeam Hristul și învăța acel copil. Nu aveam ce să fac. Când a plecat, a intrat în acolo sufletul și a rămas de la noastră. Lupta satanului își bate joc de om și apoi da. Ați observat de câteva că acum, la tine zilele acestea, oamenii capătă niște boli noi. Și cred că acestea vor fi din ce în ce mai multe. Mulți care nu-și recunosc chiar crime. Este investigat și nu știu. Nu țin de nimic. Cred că era îndrăcit datorită faptelor lui și Rămâne să fie pedepsit de lege. Din cauza că și prin faptele tale ai ă, ajuns la să facă aceste lucruri. Așadar, dacă l-am văzut pe acesta în chinurile satanului, dragi credincioși, cred că este cea mai bună mărturie despre diavol câtă ură ne poate, cât nu ne poate suferi ne-ar scoși într-o clipă, ne-ar scoși în copii de lui să ne distrugă, dar nu poate să se apropie de sufletul nostru. Te zglotește, te muncește, dar de suflet, fără doare Dumnezeu, nu se poate atinge. Cred că cel mai bun prieten și sunt convins este tot cel ce ne-a primit de Dumnezeu. Cine nu vie îl poate lucra cu el Nu am învățător, l-a văzut de atâtea ori pe alte persoane, pe alte nume noștri și de nenumărator, îl vedem la lucrul său Dumnezeu, din îndelung răbdător și milostiv, în propriile noastre ființe. Și dacă Apostolul Pavel a zis că pentru cel drept abia va muri cineva, iar pentru cel plâng Wow, she's the most The Americans, the pastors, starting teaching, they continuaron, and the church in Haiti, she made Carol King with herself, they Amen.